Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji, skan raidījums ielūdz Grigors skola, pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Ir atkal pirmdienas pēcpusdiena, un mums atkal ir iespēja tikties šajā radio ēterā, un šis raidījums būs veltīts tādai tēmai, ko varētu nosaukt par iespēju satikties dažādiem kristiešiem, kuri dzīvo varbūt dažādās vietās, lielā geogrāfiskā attālumā kādreiz varbūt, bet piedzīvo savā dzīvē ļoti līdzīgas lietas – tādēļ, ka viņi seko vienam tam pašam kungam, un bieži vien arī tādēļ, ka viņu kalpošanas ir ļoti tuvas, radniecīgas. Par to, ar ko tieši mums izdevās nesen satikties šeit Grigors skolā, kā tas notika un ko mēs varējām no tā mācīties apusēji, par to runāsim vēlāk šovakar raidījumā, bet kā parasti sāksim ar aktualitātēm ir jaunumiem, kas notiek Grigors skolā. Pirmdien pulkstens desmitos vakarā skolas kapelā te zēlūkšana – katru otrdienu pulkstens 9 no rīta svētbrīdi striķu pamatskolā. Otrdien pulkstens 6 vakarā skolas kapelā Gregora skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti. Trešdien pulkstens 7 vakarā skolas kamīnzālē Alfas kurs – Alfas kurs ir iespēja ikvienam iepazīt kristīgo ticību, kā arī saņemt atbildes uz dzīves jautājumiem. 9. un 10. maijā skolā rekolekcijas par tēmu Trīsvienība. Garīgais vadītājs, mācītājs Artis Druvietis, vieslektors bīskaps Džeralds Vitigereiza no Ugandas. Skolas raidījumu ierakstus tagad var noklausīties Kristīgā radio mājaslapā. Ja vēlties uzaicināt Gregoras skolas pārstāvus piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu Sīkāku informāciju par Gregoru skolu un tās pasākumiem varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. thank you Sunny. money. zaudīta nav un necer uz ļaunu. Tā zaudīta nav un necer uz ļaunu. Tā panesit visu spēj ticēt. skan raidījums ielūdz Grigorskola, un sākot ar šo raidījumu mums ir nodoms piedāvāt raidījumu ietvaros kaut ko jaunu, manuprāt ļoti interesantu un bagātinošu, proti līdzšinējo tematisko aptauju vietā, kas turpat vai katrā raidījumā vienmēr ir bijušas, mēs sakarā ar to, ka skolas mācību gads tuvojas noslēgumam, jautāsim katrā raidījumā kādam studentam, kas ir viņa tāds lielākais ieguvums par šo mācību gadu, un kam vai kāpēc viņš ieteikt mācīties skolā turpmākajos gados? Ko tu esi iegūst no šī mācību gada Gregors skolā? Es šajā skolā esmu iegūsi daudz, jo Dievs šajā laikā ļoti un spēcīgi darbojas šeit, šajā skolā un pie manis. Un viennozīmīga lekcijas ir ļoti liels ieguvums priekš manis, jo šeit viesojās daudzi lektori no ārvalstīm un no no Latvijas. Viņi sagatavo ļoti tādas tēmas, kas man tieši šajā laikā aktuālā, kā būt svētākam, kā vairāk tuvoties Dievam un par vēsturi. Tas ir ļoti spilgti. Un visas šīs lekcijas ir ļoti liels ieguvums. Un otrs ir tas, ka tieši šajā skolas laikā ir mainījis raksturu, maina un uzrāda, kas ir slikts un kas ir labi, kā darīt un ko darīt. Un tas ļoti daudz ko maina un palīdz mainīties. Un Dievs dara pie tā arī. Un Un trešais ir to, ka iepazīstam, kā var kalpot citās draudzēs, ko tu vari darīt, ja mums patreiz ir kalpošana ogrē un redzam, saskaramies ar to, ar ko saskarās misionāri, gan ar grūtībām, gan ar labiem laikiem, un, un tad tu iegūsti pieredzi vairāk plašāk. Un kam tu ieteiktu mācīties Gregors skolā un kāpēc? Es ieteiktu mācīties jauniešiem un arī pavacākiem cilvēkiem, un, jo Es uzskatu, ka šī skola ir ļoti vērtīga un ieteiktu ikvienam mācīties, un, un jo tas ir liels ieguvums gan priekš sevis, gan zināšanā, un gan sirdī, ka tu vari mainīt sirdi, ka Dievs var darboties. Un tā atgriežoties pie mūsu šajā redījumā jau iesāktā temata par iespēju kristiešiem satikties, bagātināt vienam otru pieredzē, dalīties ar Dievu darbiem – Mēs šajā redzījumā atskatīsimies uz vienu brīnišķīgu vizīti, kur mums bija iespēja Gregors skolā uzņemt septiņus cilvēkus no starptautiskās bībeles un misijas skolas Somijā. Bieži vien, kad ir iespēja satikties ar cilvēkiem, kas kādā citā vietā kalpo tieši to pašu, gandrīz vai varētu teikt, darbu, ko daram šeit mēs, bieži vien tas ir liels iemesls priekam un pieredzei, un tiešām Dieva žēlistībai un bagātībai, kas pār mums nolīst appusēji, kad mēs varam dalīties, kā mēs kurš izdzīvojam šo Dieva aicinājumu. Un ieraugam, ka Dievs dara tik ļoti līdzīgas lietas vēl daudz kur citur. Tā bija mums tāda brīnišķīga iespēja būt kopā un redzēt, kādām situācijām, kādām jautājumiem iet cauri viņi. Viņiem atkal bija iespēja saņemt kādas idejas un, un lietas, novērot, kā to darām mēs. Es domāju, ka par to ir vērts runāt tā vienkāršā iemesla dēļ, ka mēs bieži vien ikdienā aizmirstam, cik liela bagātība, cik liela žēlastība Dievs mums var iedot, ja mēs esam sadraudzībā ar brāļiem un māsām, ja mēs esam sadraudzībā ar tiem, kas piedar tam pašam kungam, un vēl jau vairāk, ja viņi kalpo ļoti līdzīgā laukā kā tu. Un tā šajā redzījumā mēs arī aicinājām uz sarunu šīs te starptautiskās bībeles un misijas skolas vadītāju, mācītāju Bobu Apspēlu. Sakiet lūdzu, ko holandietis dara Somijā? Hi, my name is Bob Apspul. Sveiki, mans vārds ir Bobs Apspuls. I grew up in Holland. Es esmu uzaudzis Holandē. In Haarlem. Haarlemā. and I got to know a Finnish girl. Un es iepazinos ar kādu somu meiteni. And that almost immediately answers the question why I went to Finland. Un tas gandrīz automātiski atbild uz jautājumu, kāpēc es devos uz Somiju. Now, I met her in Switzerland. Bet es viņu satiku Šveicē. And after our schooling, the Free Church of Finland asked us to come and do missionary work in Nepal. Un eh, tad, kad mūsu skola, kurā mēs mācījāmies, bija beigusies, Somijas eh, brīvmaznīca aicināja mūs kalpot par misionāriem Nepālā. They said, come for six months and work with us, and then you do a training course, and then you can go to Nepal. Viņi aicināja mūs uz sešiem eh, mēnešiem, lai mēs braucam uz Somiju, strādājam ar viņiem, tad mums vēl būs speciāls apmācību kurs, un tad mēs dosimies uz Nepālu. We did that we worked with them and we went to the training course and everything seemed to work out. Mēs tā arī izdarījām. Mēs eh, strādājām kopā ar viņiem, mēs izgājām šo apmācību kursu un viss izskatījās, ka izdosies. My wife and I had a very deep sense of God's calling on our lives. Man un manai sievai bija ļoti dzīvs Dieva aicinājums mūsu dzīvēm. I was so sure God was calling us to the mission field. Es biju tik ļoti pārliecināts, ka Dievs mūs aicina misijas laukā. And the same for Leila. Un tieši tāpat Leilai. But then suddenly, after this special course, Leila fell ill. Un tad pēkšņi pēc šī speciālā apmācību kursa Leila saslima. And she had to undergo surgery. Un viņai bija nepieciešama operācija. And the doctors told her, you cannot leave Finland now. Un ārste viņai ļoti skaidri pateica, ka viņa tagad Somiju atstāt nedrīkst. And suddenly we were out in the open, no certainty. It seemed like, where was God? Did I misunderstand God? Un pēkšņi mēs jutāmies kā izmesti no laivas, nekādas drošības. Kur tad ir Dievs, vai mēs esam kaut ko tajā Dieva gribā pārpratuši? Was my faith only a make-believe? faith? Vai mana ticība bija tāda ar darbiem virzoša ticība? Was I just uh, wishing I, I, uh, God exists? Vai es tikai vēlējos, lai Dievs eksistē? Had I so much misunderstood God? Vai es tiešām tik ļoti pārpratu Dieva aicinājumu? It took me two years to struggle with that question. Un tas paņēma divus gadus, kas man lika cīnīties ar šiem jautājumiem. Then one day as I was at home alone, my wife was working. Un tad kādu dienu, kad es biju mājās viens un man sieva strādāja, I looked at the Bible and I looked at the story where Jesus is walking on the water. Es eh, lasīju Bībeli, un tur bija tas stāsts, kur Jēzus staigā par ūdens virsmu. And I challenge you to read that in your Bibles. Un es izaicinu jūs atvērt un izlasīt to jums savās Bībelēs. Un viņš tūdēja saviem mācekļiem, lika kāpt laivā un pa priekš pārcelties uz Betsaidu, kamēr viņš atlaistu ļaudis. Un tos atlaidis viņš gāja kalnā dievu lūgt. Un kad vakars metās, tad laiva bija jūras vidū, un viņš viens pats malā. Redzēdams, ka tiem braucot bija grūtības, jo vējš tiem bija pretī, viņš naktī gaiļos pie tiem nāca pa jūru staigādams un gribēja tiem iet garām. Bet, kad tie viņu redzēja pa jūru staigājiem, tie noturēja viņu par spoku un iesāka brēkt, jo visi viņu redzēja un izbijās. Un viņš tūdeļ ar tiem runāja un uz tiem saka, turiet droši prātu, es tas esmu, nebīstieties. Un viņš iekāpa pie tiem laivā un vējš nostājās, bet tie bija pavisam iztrūkušies, un pārcēlušies tie nonāca ģenecaretē un brauc tur pie malas. Jesus tells his disciples to go to Bethsaida. Jēzus saka saviem mācekļiem doties uz Betsaidu. Then he goes into the mountains. Un tad viņš pats dodas uz kalnu. And the disciples go from the southern shore of the lake to the northern shore of the lake, where Bethsaida is. Un tad mācekļi dodas no dienvidu ezera daļas uz uh, ziemeļu daļu, kur atrodas Betsaida. They don't get far. Un viņi tālu netiek. There is a storm. Jūs atceļas vētra. And Jesus comes walking on the water. Un Jēzus nāk staigādams pa ūdens virsmu. And he calms the seas. Un viņš nomierina vētru. I could say a lot about that. Es varētu daudz par to teikt. But now I want to draw your attention to the fact that now Jesus is with his disciples. Un tagad es gribu pievērst jūsu uzmanību faktam, ka Jēzus ir kopā ar saviem mācekļiem. And check your Bibles. Un pārbaudiet savās bībelēs. The sea is calm. Jūra ir mierīga. There is no more storm. Nav vairs vētra. Jesus is with them. Jēzus ir kopā ar viņiem. But where are they in the morning? Bet kur viņi atrodas no rīta? Not in Bethsaida. Nevis Betsaida. they They're in Kinneret. Viņi ir Kinneretā. On the western shore. Rietumkrastā. My friend, maybe you have a similar question. Mans draugs, varbūt tev ir kāds līdzīgs jautājums. Maybe you have not understood God. Varbūt tev arī liekas, ka tu neesi sapratis Dievu. Maybe God has allowed changes in your life that you don't like. Varbūt Dievs ir pieļāvis kādas izmaiņas tavā dzīvē, kas tev nepatīk. If God would not have put me on my way to Nepal. Ja Dievs nebūtu nolicis mani tajā ceļā uz Nepālu. I would never have gone to Finland. Es nekad nebūtu nokļuvis Somijā. I would never have understood that that is the place where I need to work. Es nekad nebūtu sapratis, ka tieši tā ir tā vieta, kur man ir jāstrādā. I now uh, teach at a Bible college. Un šobrīd es mācu Bībeles skolā. And I'm here in your beautiful country with esmu, a team of my students. Un es esmu šeit, te jūsu brīnišķīgajā zemē, ar uh, veselu studentu komandu. Because we want to tell you that Jesus is alive. Tāpēc, ka mēs vēlamies pastāstīt jums, ka Jēzus ir dzīvs. And you can trust him, he will guide your life un uh, jūs varat uzticēties, viņš vadīs jūsu dzīvi. Especially when you think you are so sure there can come many changes. Īpaši, kad tu domā, ka vairs nekāda izmaiņa nebūs. And then you don't understand. Un tad tu nesaproti. But hey, we're talking about God. Izaicinājumu runāt par Dievu. Of course, there will be many things you won't understand. Protams, būs daudz lietas, ko tu nesapratīsi. But he guides you. Bet viņš tevi vada. Trust him. Uzticies. Believe in him. Tici. And God bless you. Un lai Dievs tev svētī. Kas mainījās tad, kad jūs šo mieru savā sirdī bijāt saņēmis? I had wanted to be absolutely honest with God and with myself and with others. Es gribēju būt pilnīgi atklāts ar Dievu, ar sevi un ar citiem. I had studied to be a pastor. Es mācījos, lai kļūtu par mācītāju. But I was not ready to work as a pastor because I was not sure about my relationship with God bet es nebiju gatavs strādāt par mācītāju, jo es nebiju pārliecināts par savām attiecībām ar Dievu. And between you and me, it almost felt like God had let me down. Un starp mums runājot, tas gan izlikās, ka Dievs man ir kaut kur tur atstājis lejā apakšā. But this Bible passage opened my eyes. Bet šī raksta vieta atvēra manas acis. I had been narrow-minded. Ka es esmu bijis tāds šaurredzīgs. And you know what? Without these events, I would never ever have come to Finland. Un es sapratu, ka bez šiem notikumiem es nekad nebūtu aizbraucis uz Somiju. And it seems, looking backward, that that is where I needed to be. Un skatoties atpakaļ, es arī tagad redzu, ka tā tiešām ir vieta, kur man bija vajadzīgs nokļūt. So God put me on the way to Nepal and redirected at a certain point. Tad Dievs man nolika it kā ceļā uz Nepālu, bet tad vienā brīdī viņš mainīja šo galamērķi. it was like a tremendous burden was lifted from my shoulder after I had read that and I had understood that. Un uh, likās, kā tāda neizturama smaga nasta nogrit no maniem pleciem, kad es to izlasīju un kad es to tā sapratu. I remember the joy I felt when I told Leila about this. Es atceros to prieku, kas man bija, kad es Leilai par to stāstīju. Immediately we started to look around, But how then can we serve our God? Un tad, nekavējoties, mēs sākām skatīties riņķī, nu kā tad mēs varam kalpot savam kungam. And after I had learned to say a little bit more than yes and no in Finnish. Un tad es jau biju iemācījies mazliet vairāk pateikt kā jā un nē somu valodā. I started to work as a minister in 1976. Un e, tad es 1976. E, gadā sāku strādāt jau kā kalpotājs. And since 1993 I've been working as a lecturer, a teacher at our Bible school. Un kopš 1993. gada es esmu sācis strādāt kā skolotājs, kā lektors mūsu Bībeles skolā. At that school we have an English language department. Un šajā skolā mums ir atsevišķa sekcija, kas ir angļu valodā notiekoša nodarbības. These are people from all ages. Tur nāk cilvēki no dažādiem vecumiem. Some of them are pensioners, they have time. Un eh, daži no tiem ir pensionāri un viņiem ir laiks. Others have just taken a year off. Daži ir vienkārši paņēmuši brīvu gadu no darba savā dzīvē. Some of them will become missionaries, but many won't. Eh, daži no viņiem kļūst par misionāriem, bet daudzi ne. But they want to serve our God. Bet viņi vēlas kalpot mūsu Dievam. So we form these teams. Un tad mēs veidojam šīs komandas. And for three or four weeks each year we go to a country. Un tad uh, trīs vai četras nedēļas eh, katru gadu mēs dodamies uz kādu valsti. Not to teach you Latvians how you should live and believe. Ne jau lai mācītu tagad jums latviešiem, kā jums ir jādzīvo vai kā jums ir jātic. But so we can learn. from you. Bet lai mēs varētu mācīties no jums. Work with you. Strādāt kopā ar jums. Uh, besides you. Blakus jums. See how you do things skatīties, kā jūs darat lietas. And be glad about the same Lord we have. Un priecāties par to pašu kungu, kas mums ir. So that's why we are in Latvia now. At the moment is Saldus. Un tieši tas ir tas iemesls, kāpēc mēs šajā brīdī esam Latvijā un Saldu. And it's a great experience to spend some time here at the Crackeries uh, Ministry School. Un tā ir lieliska pieredze pavadīt kādu laiku šeit Svētā Gregora kalpošanas skolā. And see how they do things. Un skatīties, kā šeit tiek darīts lietas. And to sense the same spirit and the same same enthusiasm that we have. Un uh, sajust to pašu garu un to pašu entuziasmu, kas ir mums. Lūksim Dievu. Mīļais un varenais kungs, debes tēvs, mēs pateicamies Tev, Dievs, ka Tev ir tik daudz bērnu, un tādā veidā mums var būt tik daudz radu šeit zemes virsū, un vēl vairāk jau mūžībā, kas tagad ir pie Tevis. Mēs pateicamies Tev, Dievs, ka Tu dod piedzīvot to iespēju būt kopā un vienotībā tavā garā. Mēs tev lūdzam, varenais kungs un dievs, svētī mūs katru mūsu, katra vietā. Kungs, un es lūdzu arī par visiem radio klausītājiem, kas tagad klausās šo pārēdi, Kungs svētī mums katram atrast, kas ir tie cilvēki, ar kuriem un caur kuriem Tu gribi mūs vest tuvāk pie sevis kurus tu gribi lietot, lai mūs vadītu, mācītu, caur kuriem dotu kādu ieguldījumu viņos. Mēs tev lūdzam, kungs, ka tu svētī mūsu sadraudzību brāļu un māsu starpā. Mēs tev lūdzam, Dievs, ka tu svētī mūsu tavus bērnus, ka mēs spējam būt arī draugi, ka mēs spējam būt tuvi tā, kā gribam būt tuvi tev. Mēs tev lūdzam, kungs, ka tu novērs jebkādus kādus aizspriedums kristiešu starpā. Kungs, ka tu atmasko visas vēlna plānas, izveidot kaut kādas intrigas, dažādu draudžu, konfesiju kristiešu starpā. Kungs, un ka tu tiešām dod piedzīvot tavu mīlestību, tavu garu vadību un vienprātību. Lūdzam Tevi, Dievs, ka Tu tiešām dod piedzīvot Tavu tuvumu, caur to, ka varam būt sadraudzībā ar citiem Taviem bērniem. Pateicamies Tev, Dievs, par šo Bībeles un misijas skolu Somijā. Lūdzam, Kungs, ka Tu svētī viņus. Lūdzam, ka Tu svētī visas tos, kurus mēs nepazīstam, bet kurus Tu mūs vedīs mūsu ceļā un kuru ceļā liksi mūs. Lūdzam Tev, Dievs, lieto visas tās attiecības, kas mums uz zemes var būt, lai tās pagodina Tevi, lai tās ved tuvāk Tev, lai caur tām Tu vari savu darbu darīt pie mums – un arī pie tiem, kurus satiksim. Tev vienam kungs, lai no tā ir gods un slava, mūžīgi mūžos. Āmen. visīgi meklē balsi tu. klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu pulkstens 5.10.